biologia agriculturo rentumas. La ricolteblai quantoi estas la malfortajo de bio, sed la media bilanzo, la longtempo studajo de biologia agriculturo, estas duoble pli bona, olce convencia agriculturo. Ancau el economia vido, biologia agriculturo danke al pli altai presoi cae rectai statai pagoi, estas pli bona. Se oni consideras ciuin efficoin pri la medio, tiam bio tutte clare avanas, diras ecologo de la Universitato de Zuricho. Por la publicigita studajo, li cae lia amo comparis sur testo campo quar cultiva in metodoin. Convenzian cultivadon cun cae sen plugilo, cae biologian cultivadon cun plugilo cae cun reductita prilaborado de la grundo. Sur la parceloi ili cultivis, lau jara ciclo, vintran triticon, grenan maison, agrofaboin, vintran triticon, kai du foie sinsecve herbon cun trifolioi, La experimento dauris dectu jaroin. Montrigis jena resulto. Sur campoi kiwi estis mastrumitai lau biologiai directivoi, la diversetso de plantoi estis trioble pli granda. Pli alta estis exemple ancau la nombro de la lumbricoi, ter vermoi, plus naudec procentoi, au cent quindec procentoi, cun cae sen plugilo. Ancao en la grundo, la cultivae metodoi montris efficon. La erosio malaltigis sur bioparceloi je quardec ses, cun plugilo, au naudec tri procentoi, sen plugilo. La toxezzo por la medio estis ce la cultivae metodoi sen chemiae sinteticae plantoprotectae substanzoi, kiel attentite, pli mal granda. Citie la esploristoi notas minuson de octec unu procentoi. Rilate al protecto de la climato, biologia agriculturo est asame pli succesa, char ne est as permisite apliki sintetican mineralan stercajon, cies productado consumas multe da energio. Plida protecto de la medio tamen estis accompagnata de malplida ricoltoi. Tiel biologia agriculturo cun plugilo montris average minuson de 22%, cun reductita prilaborado de la grundo, tiu mesur valoro situis ce minus 34%. Citie la biologia agricultura havas ancora grandan potenzialon por pli bonigoi, diras la cefa autoro. Potenzialon vidas la esploristoi, exemple en la bredado de resistivae planto spezoe, crome ce biologia planto protecto, cae ce celita cercado. Ciu in in metodoin, oni fin fine electu, Tio dependas de la celoi cae ciel oni pesumas ricolteblain quantoin, la protecton de la grundo, biodiversetson, climatoprotecton, cae ecologian toxetson, diras la studestro. La longtempa experimento estos daurigata dum almenau ses jaroi. En la EU oni celos usi, gis la jaro 2030, unu quaronon, de la agriculturae areoi por biologia agriculturo. En Austrio, la quota estas jam nun 26 procentoi.